Isang na minuto nakalipas ang alas 10 ang among mga kasangkason alang sa paghatag ng pasaylo o pagpakikulo. Hinuang daan ang diantos sa uban o hupaya ng mga nanagsubo. Nag-arangpuusap kami alam sa paluwasan alam ni Adtong mga nanaglamig o ni Adtong adunay mga tangkong katungganan. Ipadayon mo unta ang paghatag ka ng sa Iglesia, inyong man panaganin sa tibukot na Kalina ang kalinaw sa among katilimban. Amen. Nagpaminaw sa muling istasyon, DYWS Super Radio Cebu. Ito ang commercial road test station na